nākotnes sēklas. Ikdienas dzīvē tikai ar pašadevi, nevis prasību uzstādīšanu, mēs varam gūt vairāk prieka un mazināt spriedzi, kas rodas, jo gribam panākt savu, kamēr citi to vēlas citādu. Spriedzi sākas prātā, jo mēs redzam gaismu vienā veidā, bet citi savādākā. Spriedze rodas arī tad, kad gribam vienā acu mirklī paveikt to, kas citādi prasītu divas stundas vai divas dienas. Varbūt Dievs vēlas, lai mēs sasniedzam mērķi tieši divās stundās vai arī divās dienās. Ja vien spēsim paturēt prātā ne savu, bet Dieva stundu, tad gūsim prieku. Kad iepazīstam padevības mākslu, Dieva gribai spriedze aiziet. Tu ļāvi vaļu savam prātam – Tāpēc tas sēja raizes par nākotni. Kāpēc tu nedod brīvību savai sirdī? Tā sagatavos tevi nākotnei.